خب باب صفة الوضوء باب صفة وضوء چگونگی الوضوء يبدأ المتوضع بعد الاستطابة والسواك فيقول میگه وضوع گیرنده شروع میکنه بعد از استطابه بعد از استنجا و بعد از مسواک زدن في فیقول میگوید بسم الله این اولین کاری که وضوع گیرنده میکنه اینه که میگوید بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما فی الانای سپس دو کف دستش رو سه مرتبه میشوید قبل از اینکه دستهایش رو در ظرف ببره ثم یتمزمز و یستنشق ثلاثا سپس مزمزه میکنه استنشاق میکنه یعنی دهان میشوره بینی رو میشوره سه مرتبه و یبالغ فی الاستنشاق الا ان يكون صائما و مبالغه میکنه در استنشاق در آب و در بینی بردن مگر اینکه روزه باشه فیرفق اینجا دیگه نرمی میکنه یعنی مبالغه نمیکنه که بعد آب به جفت بره مثل الان که خودمون دومین روز رمضانیم ثم ينوي بقلبه مع غسل وجهه رفع حدفه او استباحة صلاته او الطهارة لفعل ما لا يجوز بغير طهارة سپس نیت میکند با قلبش همراه با شستن صورتش نیت چی رو میکند؟ رفع حدثی از بین بردن حدث رو او استباحت صلاته یا مباح بودن نماز رو نیت میکنه او طهارت لفعل ما لا يجوز بغیر طهاره یا نیت میکنه طهارت رو برای اون کارهایی که بدون طهارت جائز نمی باشند ثم یغسل وجهه بیدیه ثلاثا سپس شورد یا شوید صورتش رو بیدیه ثلاثا با دو دستش سه مرتبه مبدعا من مرابط شعر من مرابط شعر رأسه و ما بین اذنیه الى منتها ذقنه در این شستن صورت شروع میکنه از جایی که موهای صورت رویدن یعنی از این بالا از این پیشانی از این جایی که موهای سر رویدند شروع میکنه ما بین دو گوشش رو در عرض در عرضا از این نرمی گوش تا اینجا ما بین دو گوشش رو میشورد تا انتهای ذقن چانه اینی که ریشاش روش در اومده تا انتهای چانه یمر الماء على ما انحدر من شعر لحیته استحبابا و آبو میکشد بر موهای بر ریشهایش اگر طولانی بودن که این کار مستحبه و واجبا انقصر یعنی و واجب هست این کشیدن آب اگر ریشه چه باشند کوچک باشند اذا خف شعر اللحية اوصل الماء الى ما تحتها یا الى ما تحتها من البشرة فان كان كثيفا قد ستر البشرة لم يلزمه إيصال الماء إليها إلا في أربعة مواضع میگه زمانی ريش وإذا خف شعر اللحية و خفيف بودان ريشها يعني بقول خلمون یعنی نبودان نزيك بنزيك دار نبودند بودان خفيف بودان در نیومده آه، بودند خفیف بودند پوست صورت مثلا دیده میشه بعضی جور خفیفند میگه زمانی که ریش ها خفیف بودن آبو به زیر پوست میرسوند آبو به زیر پوست میرسوند ولی زمانی که اینا کثیف بودند پرپشت بودند آ ریشش زیاد بودند کنار هم سبز شده بودند به گونه ای که پوست و پوشیده بودند لم یلزمه ایصال الماء الیها در این صورت لازم نیست بر شخص رساندن آب به پوست الا فی اربعت مواضع مگر در چهار جا الشارب سبیلها والانفقه انفقه اینجا رو میگن بین زیر لب پایینی اینجا رو میگن زیر لب پایینی و بین زقنش والحاجبين حاجبينش آه ابروهاش والصدغين اینجا جا که آه، گوش هست این ریشا این قسمت ثم يغسل ذراعيه مع مرفقيه ثلاثا مبتدئا بيمناه من أطراف أصابعه إلى مرفقه سپس میشورد دو ذراعش رو ذراع ذراها رو میدونی دیگه از سر از این این قسمت دست از آرنج به سمت انگشتر اینو میگن ذرا سپس میشوید دو ذراع دستش رو همراه با آرنج سه مرتبه شروع میکند با دست راستش از کجا شروع میکنه از سر انگشتان تا مرفق از سر انگشتان تا أورانج إلا أن يصب غيره الماء عليه فيقف منه على يساره ويبتدئ من مرفقه إلى أطراف أصابعه مگر در یک صورت ميكي شستن دست و که از سر انگشتان هست تا آرنج از سر انگشتان شروع میکنه مگر زمانی که یصب غیره الماء مگر اینکه شخصی دیگر آب براش بریزه میگه در این صورت سمت چپش میسه و شستن رو در این حالت از آرنج شروع میکنه تا سر انگشتان چون میگه اینجا یکی هست از بالا آبو میریسه دیگه از سر انگشتان شروع میکنه تا البته اصل بر این است که انسان از سر انگشتان شروع میکنه تا آرنج ولی فرض اینه که مهم اینه که دست چه بشه شسته بشه اینا مسائل استحبابی هستن مسائل چه هستن آنچه که فرضه اینه که خود دست باید چه بشه شسته بشه ثم یمسه رأسه بیدهی ثلاثا سپس سرش رو با دو دستش سه مرتبه میگه مسح میکنه من مقدمه الى مؤخره راجعا بهما الى مقدمه میگه از جلوی سر شروع میکنه تا آخرش بعدا دستها رو باز میگردونه دوباره تا جلوی سر ولو اقتصر على مسح اقلهی اجزاءه اگر اکتفا بکند ولو اقتصر اگر اکتفا بکند بر مسح اقل سر اجزاءه چیه؟ کافیه ثم يمسح اذنيه ظاهرهما و باطنهما ثلاثا بماء جدید سپس مسح میکند دو گوشش هم ظاهر دو گوش اینو میگن ظاهر دو گوش پشتش و هم باطن و هم داخلش رو ثلاثه سه مرتبه با آبی جدید ثم یغسل رجله مع کعبه ثلاثا سپس میشوید دو پایش را همراه با دو کعبش دو قوزکش این برامدیه برامدگی پاها میگن کعب سپس دو پایش رو میشورد همراه دو کعبش سه مرتبه مبتدعا بالیمنه از راست شروع میکنه من أطراف أصابعه إلى کعبه از سر انگشتان از سر انگشتان شروع میکنه تا قوزک ها الا ان يصب غيره الماء عليه فيبدا من کعبه مگر زمانی که شخصی دیگر براش آب بریزد که در این حالت از کعبین از قوزک ها میگه شروع میکنه و یخلل بین اصابع رجله و خلال میکنه بین انگشتان دو پایش رو خلال کردن ها انگشتان رو میبره داخل انگشتای پا اینو میگن خلال کردن و خلال میکنه بین انگشتان دو پایش رو و یبدأ بالیومنا و در این خلال کردن از راست شروع میکنه من الخنسر الى الابهام از کجا شروع میکنه از خنصر تا ابهام خنصر این کوچیکه رو میگن ابهام این انگشت بزرگه رو میگن پس خلال کردن و از خنسر شروع میکنه تا ابهام ثم بالیسرا سپس پای انگشتای پای چپ رو خلال میکنه من الابهام الى الخنسر در پای چپ از ابهام شروع میکنه تا خنسر ولی خب وضوح همونیه که در آیه اومده فرایزش ولی اقتصر على مسحهما لم هو اگر اومد و فقط پاها رو چکار کرد مسحشون کرد این دیگه کافی نیست متوجه شدی اینو؟ خب